الله الرحمن الرحیم ثالثا شروط العله ما شروط حکم رو خوندیم شروط فرع را خواندیم الان رسیدیم به شرطهای الله علت چه شرطهایی داشته باشه هر وصفی رو که نمیشه گفت این علت فلان حکمه آه؟ مثلا در سفر قصر جایزه خوشحال یکی بیاد بگه علتش اینه که سوش سختی هست ولی نمیشه گفت باید علت داره شرایط باشه دقت داشته باشید العلت هي أساس القياس وركنه العظيم والأهميتها لابد من بيان المعنى الاصطلاحي لها والفرق بينها وبين ما يسمى بالحكمة علت اساس قیاس هست رکن بزرگ, بزرگ قیاس هست و به خاطر اهمیت علت ما معنای اصطلاحیش رو بیان میکنیم فرق بین علت و بین حکمت رو هم چیکار میکنیم میگه حکمت از این حکم چی بوده فرق میکنه با علتا ومن المقرر عند المحققين أن الأحكام الشرعية ما شرعت أبثا وإنما شرعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل فقال أزان چكي در نزد محققین ثابت و مقرر هست این هست که احکام شرعی بیهوده مشروع نشدند بلکه مشروع شدن برای مسلحت بندگان یا مسلحت اخرویشان یا مسلحت دنیاییشان فالمقصود من تشریع الاحکام تحقیق مصلحت العباد پس در نتیجه مقصود از تشریع بودن احکام مقصد و هدف از مشروع شدن احکام محقق کردن مسلحت بندگانه حالا چه در دنیا چه در آخرت وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمة الحكم وإن مصلحات حكمة حكم نامیده تمشي فحكمة الحكم هي هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حرج أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلك الحكم بس حكمة حكم همون مصلحتي هست از جمله یا جلب نفع یا دفع ضرر یا دور کردن سختی مشقت که شریعت خاصه هست با مشروع کردن اون حکم اون مصلحتو چکار بکنه محققش بکنه به وجودش بیاره فالمصلحة بشقها هي الباعث الاصلي على التشريع وعلى هذا دل استقراء النصوص واحكام الشريعة پس مصلحت باعث اصلی مشروع شدن حکمه بر این چیز استقرا کردن و بررسی کردن نصوص و احکام شرعی دلالت می کند بررسی کردن و تتبع نصوص و احکامات شرعی بر این چیز دلالت می که سبب اصلی بر مشروعیتمون مصلحت جلب نفع یا دفع ضرر و حرج خواب دقت داشته باشید عجله نکنید الا ان الشريعه غالبا لا تربط الحكم بحكمته وجودا وعدما وانما تربطه يتربطه تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم لأن الحكمة قد تكون خفية وقد تكون أمرا غير منضبط فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا وإنما ربطت بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة العلم حكم وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون إلة, إلة الحكم أو مناطه دقت داشته باشید گفت که با بررسی کردن نصوص شرعی و احکامات شرعی این چیز به دست میاد که باعث اصلی بر تشریعه حکم مصلحته ولی شریعت دین غالبا حکم رو به حکمتش ربط نمیده آه که اگر حکمت دانسته باشه اون حکم وجود داره اگر دانسته نشه وجود نداره پس شریعت اسلام حکم رو ربط به حکمت نمیده مثلا حکمتی چی حکمتش چی که انسان در سفر روزه رو میخوره یا قصر میخوره یا حکمت مثلا مشقت وجود داره حالا ممکنه که توی سفری اصلا مشقتی وجود نداشته باشه پس شریعت اسلام حکم رو به حکمتش رب نمیده ها اگر یک انسان اصلا در سفر خاصه هم نشه ولی براش قصر جایزه حکم براش وجود داره حالا چه اون حکمت باشه چه اون حکمت نباشه پس به چه چی چیزی ربطش میده میگه بلکه شریعت اسلام حکم رو به چیزی دیگر رب میده و حکم رو مبنی بر یک مسئله میکنه که حکمت حکم رو محقق بکنه مثلا خوردن روزه قصر نماز رو به سفر ربط میده به چه چیزی؟ و اون سفره که درش مشقت حاصل میشه چرا ربطش نمیده حکم رو به حکمت اللحاظ موجود بودن یا عدمش دیگه به خاطر این که حکمت گاهی موقع امری پوشیده هست دیده نمیشه مشخص نیست و گاهی موقع غیر منضبطه ببینی برای شخصی وجود داره برای شخصی دیگه وجود نداره در یه حالتی وجود داره در یک حالتی دیگه وجود نداره حالا اگر مثلا بیان قصر نماز رو به مشقت رب بدن ممکنه در یک برای شخصی اصلا به وجود نیاد این مشقت پس مرزبط نیست با توجه به افراد با توجه به حالات با توجه به زمان ها چی داره فرق داره میگه حکمت با توجه به مخفی بودنش و با توجه به غیر مرزبت بودنش احکام غالبا به حکمت ربط داده نمیشوند بلکه احکام به یک امر ظاهری که مخفی نباشه مثل سفر یک امر ظاهریه مرزبط مثل سفر هر کسی رفت سفر براش پیش اومده دیگه مثل مشقت نیست که برای یکی پیش بیاد یا پیش نیاد پس میگه شریعت احکامش رو به یک امر ظاهر به یک امر مرزبط ربط میده که اون امر ظاهر و مرزبط مذنه محقق شدن حکمته آقا سفر مزنه اینه که درش چی پیش میاد مشقت پیش میاد معمولا در سفر چی, چی پیش میاد گرفتاری هایی هست دلتنگی های حداقل بگیم هست شدت هایی هست پس شریعت اسلام میاد به سفر ربطش میده نه به حکمت خب میگه شریعت احکامات رو به یک امر ظاهر منضبط که اون امر ظاهر خودش مزنه محقق شدن حکمت مزنه چیه؟ آقا جای گمان پیش اومدن اون و هذا الامر المنضبط هو الذي يسميه الاصوليون علت الحكم او مناطه میگه همین امر ظاهر منضبط و اصولی ها علت حکم مینامند ببینید اصولی ها کدومی رو علت مینامند مینی که ظاهره مخفی نیست همینی که منضبطه برای همه ثابته چارچوب داره اینجوری نیست که برای بعضی حالت پیش بیاد یا پیش نیاد خب و ومن هذا يتبين لنا أن الفرق بين الإلة والحكمة هو أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم وأن الإلة هي الوصف الظاهر المنضبط التي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما ولهذا يقول الأصوليون الأحكام تربط بإلالها لا بحكمها بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت إلته وإن تخلفت حكمته في بعض الأحيان وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت إلته وإن وجدت حكمته في بعض الأحيان خب دي قد داشت باشي بجازين مسألة برای ما مشخص میشه که فرق بین علت و حکمت فرق بین چی؟ علت و حکمت اینه که حکمت اون مصلحتی هست که شارع با مشروع کردن یک حکم میخواسته که محقق بشه اما علت نه علت یک وصف ظاهری منضبطی هست که حکم بر اون بنا میشه آقا قصر نماز بر مشقت بنا شده یا بر سفر بر سفر سفر که پیش اومد قصر پیش میاد نه مشقت حکمتشه بله پس از اینجا واضح میشه که حکمت اون مسئله است که شاره میخواسته با مشروع کردن یک حکم محقق بشه آن شاره میخواسته رفع مشقت بکنه ولی علت اون وصف ظاهری منضبطی هست که حکم برش بنا میشه خب و حکم وجودن و عدمن به علت رب داره یعنی اگر علت موجود بود حکم موجوده اگر علت موجود نبود حکم موجود آقا سفر وجود داشت قصر هست وجود نداشت به این خاطر اصولی ها گفتن احکام مرتبط به علت ها هستن نه به حکمت ها به این معنا که حکم هرگاه علتش وجود داشت موجود میشه اگرچه که در بعضی از حالت ها اصلا حکمتی هم وجود حکمت دیده نشه و حکم منتفی میشه هرگاه که علت چه شد منتفی شد اگرچه که هم اون حکمت هم در بعضی از حالات موجود باشه آقا شما میبینید در بعضی حالات مشقت وجود داره اما قصر نماز نیست چون قصر نماز مرتبط به مشقت نیست مرتبط به چیه؟ به سفره و على هذا فمتى كان المسلم مسافرا فله أن يفطر وإن لم يجد مشقة ومن كان مقيما فليس له الإفطار وإن وجد مشقة في عمله بر اساس هرگاه مسلمان مسافر بود میتواند افطار بکند اگرچه مشقت نیافت و هر وقت که مقیم بود حق افطار کردن ندارد اگرچه مشقت در عملش یافت البته کاش که مثلا قصر رو مثال زده بود خب خب بریم مشکلی نیست از زوایای مختلف میشه بررسی کرد و وبعدا بينا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة نبين شروط العلة فيما يلي دیگه بعد از این که ما معنای علت رو بیان کردیم فرق بین علت و بین حکمت رو بیان کردیم الان شرط های علت رو بیان میکنیم که یک علت برای اینکه علت حکم باشه چه شرط هایی داشته باشه بعدا در پیدا کردن علت حکم به درد میخوریم شرایط رو باید خوب یاد بگیریم یک اولا ان تكون العلة وصفا ظاهرا شرط اول علت اینه که یک وصف ظاهری باشه یک وصف چی باشه ومعنى ظهوره, ظهوره أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع لأن الإلة هي علامة الحكم فإذا كانت خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم شرط که الاله وصف ظاهر باشه معنای ظاهر بودنش اینه که ممکن باشد محقق بودنش یا ممکن باشد محقق بودن وجودش هم در اصل هم در فرق زیرا علت علامت حکم است و زمانی که مخفی باشد و با حواس درک نشود پس ممکن نیست که دلالت بر چی کند بر حکم بکند کل اسکاری فی الخمر مانند اسکار در شراب آقا اسکار مسکنندگی در شراب یک علت ظاهره یک علت چیه؟ ولهذا إذا كانت إلا الإلة وصفا خفيا أقام الشارع ومقامه أمرا ظاهرا هو مظنته كالتراضي في, المعاولات في المعاوزات وهو أمر خفي يتعلق بالقلب ولا سبيل إلى إدراكه فلا يصلح أن يكون هو الإلة ولهذا أقام المشرع مقامه أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا وهو صيغة العقد دقت داشته باشید بإن جهات این التي زمانی که علت یک وصف مخفی باشه شریعت اسلام سر جايش يك امر ظاهري رو میاد علت قرار ولهذا إذا كانت الإلة وصفا خفيا أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا هو مظنته كالتراضي في المعاوذات وهو أمر خفي يتعلق بالقلب ولا سبيل إلى إدراكه فلا يصلح أن يكون هو الإلة ولهذا أقام المشرع مقامه أمرا ظاهرا وهو صيغة العقد لقد داشته باشید میگه به این جهت زمانی که علت یک وصف مخفی باشه شریعت سر جاش یک امر ظاهری رو علت قرار میده که اون امر مزنه اون امر پوشیده است مانند راضی بودن در معاملات آقا راضی بودن در معاملات یک چیز درونیه یک چیز خفیه یک چیز قلبیه نمیشه که اونو درک کرد پس در نتیجه نمیتونه علت, علت باشه در معاملات شریعت سر جاش یک امر دیگه ای رو اومده علت معامله قرار داده و اون چه هست؟ اون سیغه عقد طرف گفت آقا من این کالا رو به شما دادم اون هم گفت قبول کردن همین ایجاب و قبول علت هستن علت تمام شدن معامله چرا چون این هم ظاهری هستن طرف گفت آقا دادم اون آقا گفت قبول کردم ولی اگر ما رضایت رو بکنیم رضایت چیز درونیه یه چیز چیه پس شرط اول وصف همینه که وصف شرط اول علت همینه که یک وصف چی باشه ظاهری باشه ثانيا أن تكون وصفا منضبطا شرط دومش شيء لك منضبط باشه يجري نباشه که برا افراد چه باشه فارغ میکنه حالا خودش توضیح میده و ذلك ان يكون الوصف محددا اي لا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال او يختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه به كالقتل في حرمان القاتل من الميراث فيمكن ان يقاس على القاتل الوارث القاتل المصالح والاسق خوب شرط دوم اینه که وصف منضبطی باشه معنای این وصف منضبط بودن چه هست؟ معناش این هست که این وصف محدد باشه با توجه به افراد فرق نداشته باشه با توجه به حالت ها فرق البته اگر یک ذره فرق داشته باشه مشکلی نیست حالا مثال میزنه مانند قتل در محروم بودن قاتل از میراث مانند قتل در محروم بودن قاتل از چه؟ آره، ما میتونیم بیایم قیاس بگیریم بر قاتل وارث قاتل موساله رو اگر آقا اومد کسی وارث بود قتل انجام داد دیگه از مقتول ارث نمیبر از مقتول ارث خب اگر شخصی اومده بود و وصیت کرده بود که بعد از مرگ من این آقا این اندازه از مال منو میبره فقها قیاس گرفتن که اگر این هم اومد اون وصیت کننده رو کشت ازش ارث که اون وصیت رو ازش نمیبر حالا دقت داشته باشی خودش میگه والاسکار علت لتحریم الخمر وله حقیقت محدده همچنین اسکار اسکار علت حرام بودن چیه شرابه اسکار همون مسکولندگیه و یک حقیقت مشخصی داره و هي ما تعتر العقل من اختلاله وهذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر ويمكن تحقيقه تحقيق هذه الصفة في كل نبيذ مسكر بله میگه این اسکار عقل و منضبط شكار چکار میکنه مختلش میکنه و این حقیقت برای شراب ثابته و ممکن است تحقیق همین صفت در هر نبیز مسکننده دیگری و کون الانبذتی قد تختلف ما بينهم لا یهم ها الان مثالشو میزنه که اگه یک ذره فرق داشته باشن ایرادی نداره میگه اینی که نبیزها با هم دیگه فرق دارن مهم نیست زیرا اختلاف کم در حقیقت مسح کنندگی تأثیری ندارد فلا یلتفت الیه لذا این فرق کم هم اهمیت داده نمیشه پس دقت داشته باشید گفت وصف منضبطی باشه وصف چی باشه منضبط مانند قتل مانند چه آقا علتی که وارث قاتل از اون شخص نزدیک خودش ارث نمیبره قتله از مقتول نزدیکش حالا اگر همین علت جای دیگه یافت شد باز هم طرف محروم میشه طرف اومده اون کسی رو که براش وصیت کرده اونو چکار کرده کشته آیا ازش میگی ارث میبره یا نه میگیم نه چون علت اونجا قتل اینجا هم پس قتل وجود داره اینجا هم قتل پس میگه منضبط باشه شرط دوم علت اینه که چی باشه منضبط باشه وإذا لم تكن الإلة محددة لا يمكن الحكم بمساواة الفرع للأصل فيها ولهذا وجدنا الشارع إذا كان الوصف غير منضبط يقيم مقامه أمرا منضبطا هو مظنته خدش مثاله تاخر آخر كل کنید توضیح بيجي میگه جهات وزماني كإلة محددة زمانی ممكن علت محدد نباشه ما اه، داده بشه با مساوی بودن فرع با اصل در حكم ترى ها پس زمانی که علت محدد نباشه مرزبط نباشه ممکن نیست که حکم داده باشه حکم داده بشه که فرع و اصل در حکم هم چند با هم برابرند نمیشه این حکم داد و به این خاطر ما شاره رو میابیم اذا زمانی که وصف غیر منضبط باشه میاد سر جاش یک امر منضبطی رو علت قرار میده یک امر چی رو علت قرار میده که اون امر منضبط مزنه اون وصف غیر منضبطه كالمشقة التي هي إلة إباحة الفطر في رمضان لكونه غير مرزبط أقام الشهر مقامها أمرا مرزبطا وهو الصفر والمرض ما عند مشقة خو شريعت مشقته اه، علت قرار نداده چرا؟ چون مشقت منضبط نیست برای یکی پیش میاد برای یکی پیش نمیاد لذا شریعت به جای مشقت چه چی چیزی رو اومده علت قرار داده خود سفر رو اومده علت قرار داده در مریضی هم مشقت و سختی مریضی رو علت قرار نداده بلکه خود مریضی رو چه قرار داده علت قرار داده طرف مریض که شد میتونه روزه رو بخور بله پس شرط اول این بود که علت وصف ظاهری باشد شرط دوم این بود که چه باشه منضبط باشه اگر منضبط نباشه اونو شریعت علت قرار نمیده بلکه یک امر دیگه رو که منضبطه علتش قرار میده که اون امر منضبط مزنه اون غیر منضبط هست مزنه وجود اون مشقت هست بله اگر این دو با جلسه بعدیش بانی الان